Arritxu Dufo Lab Sindikatuko kidea edo langilea. Dula urte bat hemen zinezten, beraz elkartetxearen eh, lan balditzak salatzeko. Urte bat ez, dela deus eh, egin eh, salatzen duzue, desmartxarik egin duzue, zuen aldetik? Be, azteko, uh, eh, lehen ekintza joanen urtean izan da, baina lan sinikala hasi genuen uh, urte bat lehenago oino, eta ba, sinikatuan, uh, sinikatua enpresan da, sinikatua langileak osatzen dute, beraz bai lana haiek eraman dute lan uh, sinikal bat, sail sinikal bat sortuz, uh, olako ekimenak ere uh, antolatuz, eta ba, <laughs> gutunak uh, idatziz, eta ahimanetan gurekin egon ez beti. Kotunak idatziz uh, nori, eh, zuzendari eta presidente edo, edo aparte? Beraz, eh, emango fean, bulegoari eta baita ere interpelatua izan zen garaian emango diru emaileak. Beraz, honen barne Baionako erriko etxea. Eh, bildu gira Diananik Baionako erriko etxeko langile batzuekin eta baita ere auzapezarekin. Momentukot eh, dosier hori pixkat bai da eta orain txoiten dugu hauteskundeak pasatzea. Hortarako ere interpelatzen ditugu, ze etxeto edo etxekarai jauna auzapeza izanen da. Eta espero dugu dosier hori ahalbezain fite behiz hartzea gauzak aintzinarazteko. Egan duzu, dozera e, eh, gelitua dela, stand bai, e, eh, mintzatu zizte e, eh, txekarai e, jaunarekin pitzatzen dut, zer dio eta zendako gelitua da dozera? Hemen jakin behar da elkarte bat dela. Beraz, elkarte bat badakigu alere baduela bere independentzia ez, den bezala. Alere badu eh, begiratzeko eh, eskubide bat, elkarte honan eraikina bere abaita, eta diru sama polit bat ematen duelako, ba hauzo hori biziarazteko. Beraz, nahiz eta pribatua da elkarte gisa, badu alere uh, eh, errola publiko bat, iten du, zerbitzu publiko bat. Beraz, aipatua izan garaian mediazio bat egitea, gero nire ustez eh, emango bulegoak ez du bere baietza eman eta bere baietza behar da olako uh, eh, gauza bat eramateko. Atxe maiten duzu, beraz, eh, postura finko bat elkartetxearen, bulegoaren partetik. Ba, ba, bai, ni bildu naiz eh, jadanik eh, bizpairu aldiz, eh, esan behar da bildu naizela eta hitz egin dudala hemengo bulegoarekin, baina ikusten dut postura bat biziki etxia eta, mm, eta postura horrek eraman gaitu olako egoera batera, beraz gaur ebe ez dugu gehiago hitz egiten eta orain zer ba, langileak joiten dira eta haien osasuna ere ba, mm, ba, txarra da gaur egun. Espero duzu hor eh, goita sortzia entzin, igandea entzin e, eh, bi autagaiek, e, txetok edo etxegaraik postura bat dezaten e, hortan? Eh, espero dut, mikroontatik ere, daitzen ditut, uh, ba, erantzun bat uh, nahi dugu, zer eginen dute polo behiz hauzoko uh, elkartearekin, ze uh, hemengo langileak bai orain haien lana gelditu dute, hori egia da, baina olako elkarte bat behar da. Tresna hori hautsia izan da, eta orain haien eskuda ere ba, mm, behera ikitzea. Zer da, aterabidea? Atera bidea, nire ustez, lehena da uh, main ba-, baten inguruan ematea, hitz egitea, uste dut alere uh, eh, gauzak konpontzen direla, hor mareruski uh, eh, bilangilean zat eh, berantegi da, bezala, eh, ukan dute uh, licenzima inaptitude delako hori, beraz, ea, beste bilangileekin zer egiten aldugun, eta elkartearenzat ere bai zer egiten aldugun, bai konponbideak badira, proposatu genuen bat garaian mediazioa deitzen duguna, hori egiteko nire ustez aldiz berantegi, baina beste konponbideak uh, atsematen aldira.